بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد مختصر الوجيز في أصول الفقه کتابی ارزنده أستاذ عبد الكريم زيدان رحمه الله به الوجيز في اصول الفقه خب ایشون از ائمه اعتدال و علمای عمیق هست الله متعال رحمتش کند اما کار بسیار زیبا و جالبی که به همین تازگی کاک سعدی محمودی انجام دادند واقعا قابل تقدیر هست ایشون به خوبی این الوجیز استاد رو اومده مختصر گردانیده به نام مختصر الوجیز فی اصول الفقه استاد سعدی محمودی الله ایشان را جزای خیر دهد بعد یه مقدمه هم در مقدمه اومده مختصرا زندگی نامه ای از دکتر عبدالکریم زیدان آورده خیلی قشنگ که انشاءالله کسی که نیاز دارد به خود اون مقدمه مراجعه کند به اون زندگی نامه ما از مقدمه کتاب بحث و شروع میکنیم کتاب دکتر زیدان از ابتدا تا انتها شماره بندی است ما لذا طبق شماره عنوان درس ها رو ثبت میکنیم مثلا شماره یک دو سه چهار تا آخر کتاب که دویست دویست خوردی شماره اومده این کتابو توضیح داده تا دویست و تقریبا دویست یازده شماره خب المقدمه این شماره ها و بحث های اصلی از مقدمه شروع میشند یک پس ما خودش در رابطه با اصول فقه مقدمی بسیار زیبا ذکر کرده تعریفش نشأتش و مسائلی که مرتبط با اصول فقه تا جای زیبا و قشنگ هست که دیگه نیازی به مقدمه دیگه نیست فقط اینو میشه گفت که واقعا یکی از کتاب است که توصیه میشود شود شدیدن به خواندنش کسی که میخواد در قسمت اصول فقه کار کند و کار جالبی که کاک محمودی انجام داده دیگه واقعا در نوع خودش خیلی قشنگه به خاطر اینکه اون کتاب تقریبا مفصل هست یک سری قوانین وضعی رو توضیح داده ایشون اومده در اختصارش از عهده کار به خوبی بر اومده و یه چیز جمع جوری برای طالب ابتدایی فراهم کرده خداوند سبحان جفتشان را جزای خیر دهد و از اونها این عمل مبارک رو بپذیرد المقدمه یک والعلم الذي يعني ببحث مصادر الاحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال هو علم أصول الفقه ولهذا كان هذا العلم كما قال الألامة ابن خلدون من أعظم الألوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة فنذكر تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ثم تعريفه ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص این اون علمی که اهمیت میده بحث میکنه در رابطه با مصادر احکام حجیتشون رتبهشون در استدلال به اونها قرآن سنت رتبهشون و شروط این استدلال اون علم علم اصول فقه هست پس علمی که میپردازه اهمیت میده بحث در مصادر احکام رو حجیت این مصادر رتبهشون و درجهشون در استدلال و و شروط این استدلال و اون علم اصول فقه است به این خاطر است که علامه ابن خلدون میگه که اصول فقه از بزرگترین علوم شرعی است از قدرمندترین و ارزشمندترین علوم هست و از اون علومی است که فایدهش خیلی زیاد هست و اکثرها فائدت و از اون علومی است که لازم فایده فراتر هست لذا میگه که ما میایم ابتدا اصول فقه رو به اعتبار مرکب اضافی تعریف میکنیم خب میدونیم که اصول فقه اصول الفقه اصول که جمع اصل مضاف هست الفقه مضاف الیه این یک مرکب اضافی هست مرکب که از دو کلمه تشکیل میشه بهش میگن مرکب اضافی به خاطر این میگن که اصول مضاف به الفقه هست پس میگه ابتدا میایم ما از این جهت تعریفش میکنیم سپس میایم از جهت این که لقب برای یک علم خاصه تعریفش میکنیم ها کاری به دو جزش نداریم اصول فقه بلکه خود علم اصول فقه چه هست از لحاظ اصطلاحی میایم تعریفش میکنیم خب ابتدا در شماره دوم کتاب بیاد اصول فقه از جهت مرکب اضافی بودن تعریف میکنه تعریف و اصول الفقه به اعتباری مرکبا اضافیا باره میفرماد تعریف اصول فقه به این اعتبار که یک مرکب اضافی است وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئه اصول الفقه دیگه تعریف اصول فقه از این جهت و از این اعتبار لازمی است که یا میطلبت که دو جزئش یعنی اصول و فقه تعریف بشن فالاصول ابتدا میاد اصولو توضیح میده جمع و اصله اصول میفرماید جمع اصل هست وهو في اللغة ما يبتنى ما يبتني عليه غيره وفي عرف العلماء يراد بكلمة الأصل عدة معان منها بفرمتك أصول جمع أصل هست ودار لغات يعني أنشك بنا میشه برش چيزي ديگر ما يبتني عليه غيره أنشك بنا میشه برش چیزی دیگر پس اصل به اون چیزی میگن که چیزی دیگر برش بنا شد مانند فونداسیون اتاق و در عرف علما منظور از کلمه اصل مراد هست از کلمه اصل چندین معنا یعنی موقع که علما اونو به کار بردن چندین معنا دارد منها از جمله اون معانی الف الدلیل پس یکی از معانی اصل در نزد علما الدلیل هست فیقال اصل هذه المسألة الاجماع گفته میشه در نزد علما در کتبشون در اصطلاحات چون که اصل هذه المساله الاجماع اصل این مسئله اجماع است یعنی چی اصل این مسئله ای دلیلها الاجماع یعنی دلیلش اجماع است پس یکی از معانی اصل در نزد علما دلیل هست یکی از معانی اصل دلیل هست موقع که علما میگن اصل هذه المساله الاجماع اصل این مسئله اجماع است یعنی دلیل این مسئله اجماع است بله وبهذا المعنى قيل أصول الفقه أي أدلته بإن معنى قفت شو داس أصول الفقه أصول فقه أصول فقه أي أدلة الفقه أي أدلته يا أدلة يعني بس بإن معنى زمانك اصل بمعنى دليل بجريم در معنى اصول فقه قفت مشي ادله فقه با الراجح معنای دوم اصل راجح هست مثل قولهم مانند این سخن علما که میگن الاصل فی الكلام الحقيقة ای الراجح فی الكلام حمله على الحقيقة المجاز پس یکی از معانی اصل راجح هست مانند این سخنشون که میگن الاصل فی الكلام الحقيقة اصل در کلام حقیقت است یعنی راجه در کلام همین هست که حمل به حقیقت بشود نه بر مجاز پس موقعی که میگن الاصل فی الکلام الحقیقه یعنی راجه برتر در سخن همین هست بر کلام همین هست که حمل بر حقیقت شود بر معنای حقیقش حمل شود نه مجازش پس اصل به معنی دلیل اصل به معنی راجه جیم معنای سومی که دارد اصل در نزد علما القاعده به معنی قاعده هست فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة العامة معنای سومی که آورده برای اصل قاعده هست موقعی که گفته میشه در سخنان علما که اباحت المیتتی للمضطر علی خلاف الاصل مباه بودن مردار برای شخص ناچار برای شخص مضطر و مجبور بر خلاف اصل هست اینجا اصل به چه معنی است یعنی برخلاف قاعده عمومی است بله پس یکی از معانیش قاعده هست این شد معنای اصل اما الفقه فهو في اللغة العلم بالشيء والفهم له فقه در لغت علم به چیزی آگاهی به چیزی و فهم به چیزی و اما في اصطلاح العلماء و اما در اصطلاح علماء فهو العلم بالأحكام الشرعية الأملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أو هو هذه الأحكام نفسها و در اصطلاح علما فقه علم به احکامات شرعی عملی که گرفته شدن کسب شدن از ادله تفصیلی یا خود همین احکام نفسشون همون فقه هست خودشون خود همین احکامات پس شد معنای اصطلاحی فقه علم به احکامات شرعی عملی که کسب شدند از ادله تفصیلی یا خود احکامات والمراد بالاحکام هنا حالا که اومد در توضیح یا در تعریف اصطلاحی فقه چندین قید ذکر کرد العلم بالاحکام الشرعیه العملية المكتسبة من أدلة التفصيل إنها همشون قيد بودا اینا رميات میاد توضیح بيقول میگه والمراد هنا منظور از احکام اینجا که اینجا در تعریف اصطلاحی فقه آورد ما يثبت لافعال المكلفين من وجوب او ندب او حرمة او كراهة او اباحة او صحة او فساد او بطلان منظور از احکام اینجا آنچه که برای افعال مکلفین ثابت میشه از وجوب مستحب حرام مکروه مباح بودن صحیح بودن یا فاسد بودن یا باطل بودن منظور از احکام این چیزها هستند وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحت و صحت و فساد و بطلان وقيدت الأحكام بكونها شرعية میگه یک قید دیگه ای برای احکام آورده بود العلم بالاحکام شرعیتی آه؟ گفته بود که فقه علم احکام شرعی عملی هست خب این قید شرعی رو میگه آورده چرا للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع فلا تدخل في تعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء ولا الأحكام الحسية كعلمنا أن النار محرقة ولا الأحكام الثابتة بطريق, بطريق التجربة كالعلم بأن السم قاتل بأن ولا الأحكام الوضعية الثابتة بالوضع كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنسب وتنسب الخبر میگه و برای در تعریف فقه موقعی که آورد گفت علم به احکامات شرعی زمانی که قید شرعی رو آورد تا دلالت کند که منصوب به شرع هستند و در این تعریف فقه وارد نمیشه احکامات عقلی احکامات عقلی فقه نیستن مانند علم داشتن به این چیز که کل بزرگتر از جز هست کل بزرگتر از جز هست و همچنین احکامات حسی وارد این تعریف نمیشند چون اینا شرعی نیستند مانند علم ما به این چیز که آتش سوزنده هست و همچنین احکاماتی که از راه تجربه ثابت میشن در این تعریف فقه وارد نمیشن مانند علم به این چیز که سم کشنده هست و همچنین احکامات وضعی در این تعریف داخل نمیشن یعنی اون احکاماتی که با وضع ثابت هستند با قرارداد مانند علم به این چیز که کانه و اخواتش مبتدا رو مرفوع میکنند و خبر را منصوب میکنند کان زیدون عالما مبتدا رو مرفوع میکنند و خبر را منصوب این هم جزء در تعریف فقه وارد نمیشه چرا چون گفت فقه علم به احکام شرعی هست بله موقعی این قید شرعی بودن آورد این علوم عقلی و حسی و تجربی و وضعی خارج شد و یک قید دیگه آورد عملیه ويشترط تو تكون هذه شرعیه عملیتا و شرط هست که این احکامات شرعی عملی باشند البته این کتاب خیلی اشتباهات چاپی دار چون بار اولشه اینجا نوشته علمیه قبلا هم اشتباه چاپی داشت در هر صورت میگه که ويشترط أن تكون هذه الأحكام الشرعية عملية أي متعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم وبيوعهم وجناياتهم فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة وهي الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر ولا ما يتعلق منها بالأخلاق وهي الاحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب فهذه او تلك لا تبحث في علم الفقه میگه شرط هست که این احکامات شرعی عملی باشن یعنی تعلق داشته باشن به افعال مکلفین مانند نماز معاملات جنايات. پس وارد نمیشه در فقه آنچه که تعلق به عقیده دارد اینا احکامات اعتقادی هستند آن دیمان به الله روز قیامت و آنچه که و همچنین وارد نمیشه درش آنچه که تعلق به اخلاق داره که اینا احکامات اخلاقی هستند مانند واجب بودن صداقت حرام بودن دروغ اینها اخلاقیات یا اونها اعتقادات میگه لا تبحث فی علم الفقه در علم فقه بحث کرده نمی شود خب ويشترط ويشترط أن تكون هذه الأحكام الشرعية مكتسبة مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاجتهاد فلا يدخل في تعريف الفقه علم الله بالأحكام أو علم الرسول او أو علم المقلدين بها كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقها ولا يسمى صاحبها فقيها شرط دیگه که آورده بود و قید دیگه که در تعریف فقه آورده بود این بود که گفته بود اون احکامات شرعی اکتسابی باشند از ادله تفصیلی خب میگه و شرط هست که این احکامات شرعی مکتسبه باشند یعنی گرفته شده باشند از ادله تفصیلی به شیوه نظر و اجتهاد بررسی و اجتهاد پس در نتیجه وارد نمی شود داخل نمی شود در تعریف فقه علم الله متعال به احکام یا علم رسول الله به احکام یا علم مقلدین به احکام تمام اینها اصطلاحا فقه در تعریف فقه وارد نمیشن و فقه نیستند و صاحب اینا هم فقیه نامیده نمی بله فقیه اصطلاحی خب والادله التفصیلیه حالا که یکی از قیود ادله تفصیلی بود الان میگه که ادله تفصیلی دیگه چه هست والادله یه هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة میفرماید که ادله تفصیلی اون ادله جزئی هستند که تعلق میگیرد هر یک از اونها به مسئله خاص بله اقیم الصلاه به این میگن ادله تفصیلی چون مرتبط به نمازه لا تقرب الزنا اینو بگش میگن دلیل تفصیلی چرا چون تعلق به یک مسئله خاص داره آت و زکات اینا رو میگن ادله تفصیلی چون تعلق به مسئله خاص داره میگه ادله تفصیلی والأدلة التفصيلية أدلة تفصيلي هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة اون أدلة جزئی هستند که هر یک از اونها به مسئله خاصی تعلق میگیره و ينص على حكم معين لها مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فهذا دليل تفصيلي یا جزئي به مسئله خاصة بله میگه نص هست بر حکمی خاص بر حکمی مشخص مانند حرمت علیکم امهاتکم اینو بهش میگن دلیل تفصیلی و جزئی چرا؟ چون حرمت علیکم امهاتکم مرتبط به این مسئله هست پس به این میگن دلیل تفصیلی یا جزئی چون تعلق به حکمی به مسئله خاص داره اون مسئله خاص چه هست؟ حرمت علیکم امهاتکم نکاح مادران هست پس به این حرمت علیکم امهاتکم بهش میگن دلیل تفصیلی یا جزئی چون تعلق به یک مسئله داره و اون نکاح مادران هست و یدل علی حکم معین و بر یک حکم معین هم دلالت میکنه حرمت علیکم امهاتکم دلالت بر چه حکم میکنه و هو حرمت نکاح الامهات حرام بودن نکاح مادرانه بله فالأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة ومن ثم فهي موضوع بحث الفقيه ليتعرف على الأحكام مستعينا على ذلك بما قرره علم الأصول من القواعد أما الأصولي فلا يبحث في هذه الأدلة وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية او ای الکلیتی بله میگه ادله تفصیلی اونایی هستند که ما رو راهنمایی میکنن یا دلالت میکنن بر حکم هر مسئله و از آنجاست که و از این جهت میگه ادله تفصیلی موضوع بحث فقیه هستند تا فقیه بشناسد احکامات را با کمک با اون قواعد علم اصول فقه که اصولی اونا رو مقرر کرده است وضع کرده پس ادله تفصیلی ما رو بر حکم هر مسئله دلالت میکنه به این جهت موضوع بحث فقیه هست تا بشناسد احکامات را با کمک گرفتن با با اون قواعدی از اصول فقه از اصول علم فقه با کمک گرفتن با قواعدی از علم اصول فقه که اصول اومده اونا رو وضع کرده مقرر کرده اما اصولی در این نوع ادله بحث نمی کند اصولی در ادله جزئی و تفصیلی بحث نمی کند بلکه اون در ادله اجمالی یا کلی بحث میکنه مانند این که الامر للوجوب امر وجوب را میرسوند خب این برای یک مسئله خاص نیست هر کجا که امری باشه طبق تفصیلاتی که داره مرتبطه پس این یه قاعده کلی هست الامر للوجوب برخلاف این که مثلا اقیم الصلات این یک دلیل جزئی هست که به مسئله خاص که همون نماز هست ربط دارد و حکمی که هم میرسونه میگه که آقا نماز فرض هست بله پس شماره یک و دو این کتاب رو خوندیم انشاءالله بحث بعدیش در شماره های بعدی جزاکم الله خیران